la projekto Esperanto Sumo efike subtenas libro legadon. Pri sumo la japana tradicia sporto, tut certe ciu el niai auskultantoj iam jam audis au vidis kio gi aspektas. Sed kio okazas dum Esperanto Sumo? Ču estas io simila kiel exemple Esperanto futbalo, kiu realiĝas dum universalaj kongresoj aŭ aliaj internaciaj aranĝoj? Kiel jam aludas la titolo de la artikolo, ĉi foje temas pri alia sfero de luktado. La patro de la ideo estas signoro Yoshi Haruo el Japanio, lau profesie universitata pedagogo. Li desiris elpensi ion por instigi esperantistojn al pli regula legado de libroj, por plibonigi lian linguoscion kaj relaton al literaturo, kaj por subteni la esperantan librokulturon, kiu sen aktivaj legantoj baldaŭ komencus malaperadi. Tial li elpensis specon de konkurso – por legantoi en la lingvo Esperanto. La vorto sumo estas simbola, cer ciu luctas ne contrau aliai personoi, sed principe contrau simem. Sia pigrezzo, procrastemo, ne decidemo, mal concentrigio, au ne persistemo. Char lau conata sagiajo, la plei potenza estas tiu, kiu venkas sin mem. La cefa celo estas altigi capabloin de esperantistoi prilegado, kai kutimigi ilin legi libroin pli ofte, kai kun gioio. Por tiu ci originala ideo, kai gia realigo jab dom dec jaroi, signoro Yoshiharuo estis proclamita kiel Esperantisto de la Jaro 2018. La concurso curligas interesitoin en la tuta mondo, cae tiel estigas crescantan comunumon, kies membroi reciproke motivigas sin en sia klopodo. La unuan sumoon en 2008 partoprenis dek ok japanoi. Ankaŭ la sekvaj du okazis nur en Japanio – sed la quara disvastigis iam al nau landoi. La januaran concurson en 2019 parto prenes loctantoi el quardec nau landoi de ciui continentoi. Dum dec iaroi alla concurso alicis circau dec mil interesitoi, ciui legis sume circau 750 mil pagioin, cio egalas al Tri mil sepcent kvindek libroj po ducent paĝoj. La Aranjo okazas kun morala subteno de ILEI, Internacia Ligo de Esperanto-Instruistoj. Kiuj estas reguloj de la luktado? Unue, elektu laŭ via intereso libron verkitan en Esperanto – cion vi dum dec de la loctado. Lau eble paperan, set principe eblas ancau electronica libro. Plei bone taugas beletro, set one povas electi ancau facan publicajon. Due. Decidu, cium da pagioi vi legos Lau viai ci momentai capabloi cae tempo eblecoi. Estas egaleciu unu au dec pagioin. Gravas starigi porsi realain celoin, quiuin vi capablos vere plenumi. Multai novuloi devontigis sin unue nur al legado de unu pagio tage. Por venki super si mem, suficias tralegi ciu tage almenau unu pagion pli. Ciu case Ne estas ne prenecese tra dum la dec latutan la tutan libron. Trie. Ciu luctas precipe contra usimem. Ne gravas cium da pagioi legas la do ne necesas la comparon ciu pli bonas cai ciu pli mal bonas. Ciam, cie, cai ciel eblas aligi al concurso? La Esperanto sumo okazas en la samaj datoj kiel la sporta sumo en Japanio. Nome dum dek kvin tagoj de la malparaj monatoj. La escepto estas la feria monato julio, kiam en Esperanto sumo estas pauzo. Do entute vi povas aligi kvin foie dum la jaro. La lasta concurso, kion ancau mimem plezure parto prenis, finicis la 31. de marto. La sekva, al kio vi povas aligi, comencitas la 12. de maio. Plei bone vezitu la red duobla www punto esperanto streketo sumoo punto po lo en kiu vi povas trovi pli detalajn informoin, la adreson, aliĝilon kaj aktualajn limdatojn recenzojn dela la legitaj libroj fotaĵojn de la partoprenantoj kaj tiel plu. Post kiam vi aliĝas kaj ekluktas, vi ricevas retpoŝte leteron de via administranto, al kio vi sendas la kvinan, la dekan kaj la dekkvinan tagon viajn rezultojn. Se vi ĝis noktomezo sukcesa legi almenau je unu páčo pli, ol vi promesis, vi notas O. Se ne, vi notas X kai se vi tiu tage ne partoprenas, vi notas gin minuso. Sekva tage vi ricevas liston kun aktualei rezultoi de la aliei konkursantoj, do vi vidas kio, kai de kio lando reale partoprenas, kion li legas, kai kiel sukcesas, kai tio povas motivigi vin elteni en regula legado. Casa de sukcesa luctado, ricevas de signoro Hori simbolan diplomon. Neniu kompreneble kontrolas svin, Ĉio estas afero de via propra honesteco kaj verdiremo. Nejusta akiro de venko certe ne portus al vi kontentiĝon kial entute indas partopreni en la concurso? ja ec sen tio ciu povas lau place legi, kion ain kai kiam ain li au si volas. Tio certe pravas, sed sincere derite, kiu el vi auskultantoi legas vere ciu tage, almenau kelkain pagioin de io libro por via propra plezuro. Ču ne mancas mankas alve tempo au energio por tio? des pli se pri libro en iu fremda lingvo, inclusive esperanton. Legado de articoloi en interreto certe ne povas anstatauigi mergicion en iun historieton en comforto de via braxeggio au lito. La cefa premio estas giojo pro regula legado, por kiu oni ne successis antaue mem decidi. Krome, inter la partoprenantoi, vi eble povos trovi novain geamicoin el aliei landoi. Au vi povas rencontigi kun ili persone dum ukoi au aliei internaziei aranjoi. Mi persone occupicias pri Esperanto suffice intense cae regule sed mi ne povas diri, ke mi ofte legus vere ciutage esperantan beletron. Tial mi provis mem aligi por el provetion. Cer mi jam pli ol dek ok monatoin celis legi unu konkretan libron, heredantoi de silentado de Zabine Dietrich, kai daure me forshovis la aferon, char shainis al mi, ke mi ciam devas fare ion pli urgian mia sperto estis tre positiva, cer mi vere fine trovis regulan tempon dum ciu tago, cae mi tralegis con giuo la libron ec pli rapide olme unue planis. Esti parto de iu comuna proiecto, cae de comuna inform campo, simple portas pli da plesuro, cae la afero iras shaine pli legere cae pli facile. Ec se tio estus illusio, tio vere povas helpi, do, kial ne el provetion? Tial mi, post verko de la Czechlingva ret articolo, decidis promocii la projekton ancau citie en la retradio, por trovi pliain interesitoin kion plu post la concurso? Se ideo ec placis al vi, vi povas daurigi cae mem altigi vian rangon per legado de pli da Vi povas partumi impresoin pri la tralegitai libroi, exemple en formu de recenzoi au racontado en gazetoi, retejoi, cadre de diversai aranjoi au club convenoi, caet iel instigi ancau aliein esperantistoin el pro samon. saamun. La tralegitain libroin eblas utiligi ancau por kreo de lingvae articoloi relate vort provison, grammaticon au stilistikon. Sen dupe vi povostrovi ancau aliein eblecoin. Nehesitu scribi alni priviai proprae espertoi au proponoi Ania redakcjo